ilmu ya kisheria jambo hili katika mujitamaa wetu limekuwa ni tatizo kubwa sana kwa sababu watu wengi katika sisi waislamu hawapendi kujishughulisha na mambo ya ilmu lakini wengi katika sisi tunapenda kusema pasi na ilmu na hili ni jambo baya kwa kila muislamu kuzungumza katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala pasi na ilmu yoyote na pia vile vile jambo hilo atakayefanya hivyo atakuwa amekosea na ameacha usawa na pia jueni kufanya kitendo kama hicho ni moja katika madhambi makubwa ambayo Allah subhanahu wa ta'ala mambo hayo anayachukia kwa hiyo alqaul ala Allah bila ilmi kuzungumza majambo yoyote fatawa yoyote basi na ilmu ni ainul kadhib ni dhati kabisa ya uongo na Allah subhanahu wa ta'ala akulihalalisha jambo hilo kwa yoyote hata kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam ambaye ni kipenzi chake bora lakini hakumruhusu yeye kuzungumza au kufikisha ujumbe wote kutoa fatwa basi na ilmu Allah subhanahu wa ta'ala akazungumza maneno makali juu yake wa kusema قال الله سبحانه وتعالى ولو تقول علينا بعض الاقاويل tukamwambia kwenye Qur'an ya kwamba lau atatusemea sisi akapenyeza maneno al-aqawil baadhi ya vijineno kwa sababu aqawil ni vijineno vidogo kwa Allah subhanahu wa ta'ala anaeleza kusema walau taqawwal alaina ba'd al-aqawil lau kwamba yeye angetusemea sisi baadhi ya vijineno la akhadhna minhu bilyamin basi tungemshika yeye kwa mkono wa kulia kwa maana tungemshika kwa adhabu thumma laqata'na minhu alwatin kisha tungemkata mshipa wake mkubwa wa moyo ambao unaelekea katika shingo na moyo, tungeukata ule mshipa kwa sababu ya kusema maneno ambayo sisi hatukumruhusu yeye kusema. Fama minkum min ahadin anhu hajizi, na hakuna yoyote katika nyinyi ambaye anaweza kutuzuia sisi kumfanya vile tunavyotaka yeye tunavyotaka sisi kwa aya hiyo inatueleza na inajulisha pia vile vile ya kwamba yoyote yule ambaye atazungumza maneno pasi na ilmu yoyote ya kisheria Allah subhanahu wa ta'ala atamwadhibu mtu huyo kwa sababu kwa mtume alayhi wasallam wassalam amezungumza maneno makali sembuse mtu mwingine ndugu zangu waislamu Allah pia mtukufu kwenye kitabu chake katika aya nyingine anasema waman adlam mimman iftara ala Allah kadhiban ni nani dhalimu zaidi kuliko yule ambaye anamzulia Allah subhanahu wa ta'ala uongo au qala uhiya ilayya au alisema kwamba mimi nimepewa ufunuo walam yuha ilayhi shay'un na hali ya kuwa yeye hakupewa ufunuo kwake yeye kitu chochote waman qala saunzilu mithla ma anzala Allah akasema mimi ninateremsha kama mfano vile ambavyo alivyoteremsha Allah subhanahu wa ta'ala akadai maneno hayo kumzulia Allah subhanahu wa ta'ala uongo na akasema maneno hayo kwamba yeye analetewa wahi analetewa ufunuo Allah subhanahu wa ta'ala akaeleza akasema wala utara idhi dhalimuna fi ghamaratil maut lau utaona jinsi gani madhalim wanavyohangaika pindi wanapotolewa roho lau kwamba utaona jinsi gani wale madhalim wanavyohangaika pindi wanapotolewa roho kwa maana jawabu hapo hakuna utalifikiria wewe mwenyewe Allah subhanahu wa ta'ala anasema wal malaikatu basitu aidihim akhriju anfusakum na malaika kipindi hicho ni wenye kukunjua mikono yao wanawaambia toweni nafsi zenu alyawma tujzauna adhab hun leo hii tutawalipa adhabu yenye kufedhehesha bima kuntum taquluna ala Allahi ghaira alhaqi kwa yale ambayo mnayosema kwa Allah subhanahu wa ta'ala basi na haki yoyote wa kuntum an ayatihi tastakbirun na mmekuwa na aya za Allah subhanahu wa ta'ala mnafanya kibri na mnazipinga ndugu zangu waislamu aya hiyo imetujulisha kwamba yoyote yule ambaye anamzulia Allah subhanahu wa ta'ala kwa kusema uongo kwamba yeye kaletewa ufunuo na wala hakuletewa ufunuo yoyote na ukasema kwamba mimi ninateremsha kama vile alivyoteremsha Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala amesema kwamba mtu huyo ni muongo na mtu huyo itakuwa ni kafir kwa sababu adh hapo ni wale makafiri waliotoa katika Uislamu السعدي رحمه الله ta'ala al-Imam Sa'di amesema kuelezea aya hiyo kusema la ahada a'zamu dhulman hakuna yoyote dhalimu zaidi wala akbaru jurman wala yule ambaye mkubwa zaidi kwa uovu mimman kadhaba ala Allah kuliko yule ambaye anamsemia Allah uongo bi annasaba ila Allah qawlan kumnasibishia Allah subhanahu wa ta'ala maneno au hukman au hukumu yoyote wa huwa ta'ala bari'un minhu na hali ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala yuko mbali na yeye na hicho anachokisema wa inna ma kana hadha adlama alkhalqi lianna fihi min alkadhib hakika hapana vingine jambo hili limekuwa ni dhambi kubwa kwa viumbe kwa sababu ndani yake min alkadhib kumzulia Allah subhanahu wa ta'ala uongo wa taghyiri al-adyan usuliha wa furu'iha na kuibadilisha dini misingi yake na matagaa yake wa nisbati ila dhalika ila Allah na kulinasibisha jambo hilo kwa Allah subhanahu wa ta'ala ma huwa min akbar al-mafasid ni katika ufisadi mkubwa mno ndugu zangu waislamu sisi waislamu tumekatazwa na Allah subhanahu wa ta'ala kuzungumza kitu chochote kile katika dini yetu basi na ilmu kwa maana ukiwa huna ilmu basi haifai muislamu ukitolea fatwa kitu fulani haifai muislamu kulizungumzia jambo fulani kwa kuwa wewe umekosa ilmu ya kisheria ndugu zangu waislamu haya mambo ya watu kuzungumza pasi na ilmu yamejaa sana katika ulimwengu wetu katika vikao vyetu vya kahawa na katika mabaraza yetu mbalimbali mbali, na majumba yetu na maskani yetu kuna baadhi ya waislamu wana ujasiri mkubwa sana kuyazungumza mambo mazito yanayohusu bwana wachuoni lakini wao wakawazungumza wakatoa fatwa mbalimbali Allah subhanahu wa ta'ala ameyakemea mambo hayo kupitia kitabu chake bali katika aya nyingine Allah subhanahu wa ta'ala anasema wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkadhiba hadha halalun wa hadha haramun litaftaru ala Allah alkadhib إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم الله سبحانه وتعالى نسيم ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام نوالا مسيسيم وكسفية أو كتامكنا لمزيم وانغ مكسيم هايا حلال وهذا حرام نجموهيل إلا حرام وكهرميش كتوان باتني حلال نوكهلاليش كتوتي حرام وكهرميش كتوتي حرام litaftaru ala Allahi alkadhib ili mumzulie Allah subhanahu wa ta'ala uongo innal ladhina yaftaruna ala Allahi alkadhiba hakika wale ambao wanamzulia Allah subhanahu wa ta'ala uongo la yuflihun watu wao hawatofaulu hapa duniani na kesho akhir mata'un qalil watakuwa na starehe chache hapa duniani walahum adhabun alim na Allah subhanahu wa ta'ala atawaadhibu wao adhabu iliyokuwa kali ndugu zangu waislamu leo hii tumezungukwa na jamii ya sampuli hiyo hasa katika watu ambao wanaodai kwamba wao wana ilmu lakini ukitizama kwa hakika ya mambo maneno yao na akwali zao na matendo yao na kwenda tofauti kabisa na maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu tu ya matashi yao mfano hapa juzi nimemuona shekhi mmoja mkubwa sana anazungumza katika mitandao ya kijamii na wao wanaaminika kwamba wana madrasa kubwa ni mashekhe wakubwa lakini alialikwa katika ziara moja ya tariqa kisha wakapiga tarika yao pale wakapiga makalele yao pale kisha yeye akapewa nafasi ya kusema alipopewa nafasi ya kusema hakusema maneno ya haki akawaambia wale wazee waliokusanyika pale wa an law istaqamu ala tariqa la asqaynahum ma'an ghadaqa alafu ile aya hakuitafsiri nini maana yake akawaacha hivyo hivyo kwa sababu limetajwa neno tariqa watu wakaona kwamba ni tariqa ile ambayo wanayokusudia wao na yeye hakuitafsiri kwa sababu anajua nini maana yake kwa akaiwacha hivyo hivyo watu wakasema Abdul Qadir qaddasa Allah ruha ilipotaja wa alla istaqamu ala tariqa wakaona kwamba hiyo ni tariqa ambayo imekusudiwa kwa wao sasa huu ni upotoshaji kwa baadhi ya mashekhe ikiwa shekhe atazungumza hivi je kwa maamuma inakuwaje kwa Allah subhanahu wa ta'ala ameharamisha kumsemea Allah subhanahu wa ta'ala pasi na ilmu tasrihan sarihan Allah subhanahu wa ta'ala jambo hilo ameliharamisha katika kitabu chake kwa uwazi kabisa na wala hakuficha وكسمه ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذبه هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون اقول ما تسمعون وبالله التوفيق الحمد لله والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد نكزان إسلام الله mtukufu ameharamisha kumsemea yeye pasi na ilmu kwa uwazi kabisa kwenye kitabu chake kwa hiyo ni jambo la haramu kwa dhati yake na wala si halali kwa hali yoyote katika hali zinazokukumba tofauti na kuharamishwa kwa nguruwe au kuharamishwa kwa mayit unaweza ukamla mayit yani mfu au unaweza kula nyama ya nguruwe katika hali fulani ikiwa una dharura na wewe una njaa njaa ya kupelekea wewe kutaka kufa basi sheria ya Kiislamu imekuruhusu wewe kula kitu hicho kwa kadri ya ile haja yako lakini swala la mtu kuzungumza kutoa fatwa basi na ilmu hilo ni jambo la haramu kwa dhati yake na kama wataka wewe uzungumze mbele za watu au uzungumze katika maskani za watu basi hakikisha umefata nyenendo za kuzungumza kwa maana ukae madarasani mwanze kusoma kisha kile unachokisoma unaweza kukipeleka katika mitaa yako na manyumba yako na mabaraza ambayo unayokaa lakini kuzungumza pasi na ilmu ni katika mambo mabaya ya haramu na kama mnavyojua chanzo cha ushirikina chanzo cha maasi ni watu kutoa fatwa basi na elimu yoyote Allah subhanahu wa ta'ala amesema kwenye kitabu chake kitakatifu qul sema inma harrama rabbi alfawahisha ma dhahara minha wa ma batan sema hakika hapana vingine ameharamisha mola wangu au mola wangu ameharamisha alfawahisha mambo machafu ma dhahara minha wa ma batan yale ambayo yamedhihiri katika hayo machafu na yale ambayo yaliyojificha walithma na dhambi Allah subhanahu wa ta'ala ameharamisha walbaghya kadhalika na kufanya uadui kuwafanyia watu uadui Allah subhanahu wa ta'ala jambo hilo ameliharamisha bighairi alhaq basi na haki yoyote haya ni katika mambo Allah subhanahu wa ta'ala aliyaharamisha kwenye kitabu chake fawahisha mambo machafu yaliyodhihiri na ambayo yamejificha na madhambi kadhalika albaghi kadhalika uadui basi na haki yoyote kisha Allah subhanahu wa ta'ala akasema katika aya hiyo wa antushriku billah ma lam yunzil bihi sultan na kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala kwa mambo ambayo Allah hajateremsha dalili yoyote wa antaqulu ala Allah ma la ta'lamun na kumsemea Allah subhanahu wa ta'ala mambo ambayo nyinyi hamyajui wewe unatamka mambo usiyajua kumsemea Allah subhanahu wa ta'ala alimamu ibn alqayyim aljawziya anasema القول على الله بلا علم kumsemia allah subhanahu wa ta'ala pasi na ilmu yote huwa ashaddu hadhihi almuharramat ni katika mambo mabaya yaliyoharamishwa tahriman uharamu wa kukata moja kwa moja wa a'dhamuha ithman na dhambi kubwa mno ولهذا dhukira fil martabati الرابعه na ndiyo maana jambo hilo limetajwa katika daraja ya nne Allah subhanahu wa ta'ala ametaja madhambi hapo lakini jambo la kumsemia Allah subhanahu wa ta'ala akalitaja katika daraja ya nne pale aliposema kul innama harrama rabbi alfawahisha jambo la kwanza hilo wal ithma wal jambo la pili wa an tushriku billahi hilo ni jambo la tatu kisha akasema وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون na kumsemea Allah subhanahu wa ta'ala kwa yale ambayo nyinyi msio yajua ndio maana akasema huwa ashaddu hadhihi almuharramat tahriman wa a'zamuha ithman ولهذا ذكر في المرتبة الرابعة وسبب هيو لكتاجوا katika daraja ya 4 min almuharramat allati ittafaqat alayha ash-shara'i' ni katika mambo ya haramu ambayo sheria yamepatana kwamba ni haramu mambo hayo wal adyan na dini zote zilizoshuka la tubahu bihalin si halali jambo hilo kwa hali yoyote bal la takunu illa muharramatan bali haliwi jambo hilo isipokuwa ni haramu walaysat kalmaitati wadamu wa lahmi alkhinzir jambo hilo sio kama mfu na damu na kula nyama ya nguruwe alladhi yubahu fi hali duna hali ambalo jambo hilo linahalalishwa wakati mwingine kinyume cha wakati mwingine kwa ndugu zangu waislamu mambo hayo ya kumsemea Allah subhanahu wa ta'ala pasi na ilmu ni katika mambo mabaya ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyakataza kwenye kitabu chake kumsemea Allah subhanahu wa ta'ala basi na ilmu yataingia katika masala ya bid'a yataingia katika masala ya dhambi yote kwa sababu hata al-Imam Ibn al-Qayyim anasema fadhunubu ahli al-bid'i kulluha dakhilatun tahta hadha al-jins kadhalika dhambi za watu wa bid'a zote zitaingia katika jinsia hii kwa sababu mtu wa bid'a yeye hawezi kutubia kutokana amezama na akaona kwamba jambo hili ni jambo la haki fala tatahaqqaqu tawbatu minhu tauba haiwezi ikawa kwake yeye illa bitawbati min albid'i isipokuwa kwa kutubia kutokana na bid'a wa anna bitawba minha hiyo tauba ataitoa wapi liman lam ya'lam annaha bid'atu kwa mtu asiyejua kwamba hiyo ni bid'a au yadhunnuha sunnatan au akadhania kwamba jambo hilo ni jambo la sunna fa huwa yad'u ilaiha yeye kazi yake ni kulingania wa yahuthu alaiha na kulihimiza jambo hilo kwa mtu wa bid'a anaingia katika jambo hili kuonyesha kwamba ukishamsemea Allah subhanahu wa ta'ala mambo asiyokuwa nayo na ukaitakidi kwamba ni yake basi unakuwa katika hali ngumu sana kwa kuwa wewe tayari ushamsifu Allah subhanahu wa ta'ala kwa kitu ambacho wewe unaitakidi kuwa ni dini na ile aya tulitangulia kusema wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkadhiba akasema hadha halalu wa hadha haram ni wale washirikina ambao walihalalisha na wakaharamisha kwa mujarradi tu wa kumsifu Allah subhanahu wa ta'ala na kuleta istilahi kwake yeye katika majina mbalimbali mbali na haya yote pia yanaingia katika bid'ah kwa sababu bid'ah eh unazungumza bid'a kwa kitu ambacho unakiegemeza katika musnadu shar'i katika dalili za kisheria kama wale watu wa bid'ah ambao wano wanohalalisha mambo yao yale mambo wanayatengezea sheria ima kwa kutunga hadithi ama kwa kutoa aya mbalimbali ambayo sio muradi wake lakini wao wakazifanya ni murad wakao wamewaaminisha watu wao kwamba haya ni mambo ya halali au wamewaitakidisha watu wao kwamba haya ni mambo ya halali wakatoa hadithi mbalimbali wakatoa aya mbalimbali wakatoa arai mbalimbali za masahaba ili kuhalalisha yale ambayo wanayatakidi kwa hiyo jambo hili ni katika mambo mabaya sana aliyokemea Allah subhanahu wa ta'ala kwenye kitabu chake mambo haya hayakuhalalishwa kwa mtume wetu Muhammad alayhi salatu wassalam vipi kwa watu wengine na adhabu kali na hatua kali itachukuliwa kwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam pale anapofanya jambo hilo kama tulivyotangulia kusema Allah subhanahu wa ta'ala mtukufu anasema walau taqawwala alaina ba'd al aqawin lau kwamba atatusemea sisi baadhi ya vijineno la akhadna minhu bilyamin tutamchukua yeye kwa mkono wa kulia thumma laqata'na minhu alwatin kisha tutamkata mshipa wake wa shingo au wa moyo fama minkum min ahadin anhu hajizin na hakuna yeyote atakayetuzuia sisi kufanya jambo hilo kwa jambo ambalo Allah subhanahu wa ta'ala amelikemea kwa mtume wake Muhammad alayhi salatu wasalam basi siko tu sisi ni aula kujiepusha nayo uzua katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala ni katika mambo mabaya unamsemia Allah subhanahu wa ta'ala uongo na mtume alayhi wasalam ametukataza katika hadithi mbalimbali kwa kusema man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fawarad yoyote mwenye kuhususha katika dini yetu hii jambo lisilokuwepo basi hilo ni lenye kurudishwa kwake yeye na mtume alayhi salatu wasalam anasema iyyakum wa muhdathatul umur fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin fi an-nar ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار واقم الصلاه